25 skirsnis Jis galėjo sužinoti, kas jūs esate. Gal jis jau tai sužinojo? Ar jis nepareikalaus kada nors iš jūsų užmokėti už baisiaus paslapties saugojimą? Jam tai bus nepaprastai saldus kerštas, kai patirs, kad aš nemiriau nuo jo durklų. Dėl viso pikto pirmiausiai būtinai reikėjo pašalinti praeities pėtsakus, sunaikinti daiktinius įrodymus – Pakanka, kad toji praeitis niekada neišdils iš mano atminties. Štai dėl ko aš nutraukiau nuomos sutartį, štai dėl ko atvykau tenai ir laukiau tame kambaryje. Atėjo naktis. Palaukiau, kol visai sutemu, sėdėjau be šviesos, nuo vėjo gūsi judėjau užuolaidus ir man vaidenusi, kad už jų tūno sekliai. Retkarčiais krupsėjau, už nugarus buvo lova, Iš jos rodos klido jūsų aimanos ir aš nedrįsau atsigręžti. Širdis tyloje daužėsi taip smarkiai, kad girdėjau jaus plakimą ir maniau, kad man vėl atsivers žaizda. Pagaliau kaime nutilo visi garsai. Supratau, kad nėra ko bijoti, kad niekas manęs nematys ir negirdės, ir nusprendžiau eiti į sodą. Žinote, Ermina, aš nebailesnis už kitus, bet kai nusėjėmiau nuo krūtiniais laiptų raktelį, kurį mudu taip branginome ir kurį jūs buvote pritaisiusi prie auksinio žiedo. Kai atrakinau duris ir pamačiau pro langą ant įvijų laiptų ilgų ruožų krintančią blyškiaminę sieną, panašią į šmeiklą, atsirėmiau į sieną ir vos nesurikau. Man atrodė, jog einu iš protų. Pagaliau man pavyko susivaldyti. Pakopa po pakopos lipau laiptai žemyn, tik vis dar negalėjau suvaldyti tirtančių pakenklių. Stipriai sikibau į turėklus, kitai būčiau nudardėjęs žemyn. Priejau prie apatinių durų, už jų buvo atrimtas į sieną kastovas, turėjau dengtą žibintą. Pieveliais viduryje staptelėjau, užsidegiau jį ir nuėjau tolyn. Baigėsi lapkritis, visa sodo žaluma buvo dingusi, medžiai atrodė it greučiai ilgomis kaulėtomis rankomis, o po kojomis šnarėjo sausi lapai ir gurgždėjo takelių smėlis. Baimė taip smarkiai gniaužiai man širdį, kad artėdamas prie tankumyno išsitraukiau iš kišenės pistoletą ir atlaužiau gaiduką. Man vis rodėsi, kad pro susipynusią šakas tuoj pamatysiu korsikiečių veidą. Apšviečiau medžių guotą žibintu, jame nebuvo nieko. Apsidairiau aplinkui, buvau visiškai vienas. Joks garsas netrikdė nakties ramybės, tik pelėda kažkur šaižiai ir kraupiai ūbavo, tarsi norėdama prišaukti vaiduoklius. Pakabinau žibintą ant gumbuotų šakos, kurią buvau pastebėjęs dar praėjusiais metais, kaip tik ties ta vieta, kur kasiau duobę. Per vasarą čia buvo užaugusi tanki žoliai, o rudenį jos niekas nenupjovė, bet vienoje vietoje žoliai buvo retesnį ir tai patraukė mano dėmesį. Aišku, tuomet buvau kasis kaip tik čia, ėmiausi darbu. Pagaliau atėjau valandėlį, kurios laukiau ištisus metus. Užtat kaip aš tikėjau, kaip uoliai kasiau, kaip apžiūrinėjau kiekvieną velėnos gumulą, kai man pasirodydavo, kad kastuvas į kažką atsirėmė. Nieko, nors iškasiau dvigubai didesnę duobę. Pamaniau, kad apsirikau, nepažinau vietos. Apsidairiau, apžiūrėjau medžius, pamėginau atpažinti į atmintį įsmigusias smulkmenas. Šaltas žvarbus vėjas plakė nuoga šagas, o per mane žliaugi prakaitas. Prisiminiau gavęs smūgį tą akimirką, kai trypiau žemę ant kapelių. Trypdamas buvau įsikibęs ranką į dekoratyvinį krūmą. Užpakali manęs buvo dirbtinė uola pastatyta vietoje suolo. Griaudamas paleidau krūmo šakeles ir ranka atsirėmė į šaltą akmenį. Ir dabar man iš dešiniais buvo krūmas, o už nugaros uola. Aš kritau žemin lygiai taip kaip tada, atsistojęs vėl pradėjau gilinti ir platinti duobę. Nieko, dėžės ten nebuvo. Nebuvo, sušnipždėjo ponė Danglar, dusdama iš išgaščių. Negalvokite, kad pasitenkinau vienu bandymu, toliau pasakojo Vilforas. Ne. Aš išnaršiau visą guotą. Pamaniau, gal žudikas iškasęs dėžį ir tikėdamasis rasti ten lobį bus nusinešęs ją, o paskui pastebėjęs klaidą vėl užkasęs. Bet ne, nieko neradau. Paskui man dingtelėjo mintis, kad jis galėjo nesigriepti atsargumo priemonių, o paprasčiausiai užkišti ją kur nors. Man reikėjo palaukti ryto, kad galėčiau ieškoti toliau. Ir vėl užlipau į kambarį ir ėmiau laukti. O dieve! Išaušus vėl nuėjau į sodą. Pirmiausiai apžiūrėjau tą patį guotą. Maniau rasiu kokių pėdsakų, kurių tamsoje nepastebėjau. Buvau išrausęs dviejų peidų gylio, daugiau kaip 20 kvadratinių peidų žemės plotą. Vargu ar samdinys per visą dieną būtų iškasęs tiek, kiek aš iškasiau per valandą. Ir nieko, nič nieko neradau. Tada ėmiau ieškoti dėžės, jeigu kaip spėjau, ji būtų buvusi kur nors numesta. Jis galėjo ją numesti eidamas prie vartelių, bet ir čia nieko neradau. Suspausta širdimi grįžau prie medžių, nors nebeturėjau jokios vilties. Ak, sušuko ponė Danglar, tikrai buvo galima išeiti iš protų. Valandėlė vyliausi, kad taip ir atsitiks, tarė Vilforas. Bet ta laimė nebuvo man skirta. Paskui sukaupęs visas jėgas, ėmiau svarstyti. Kam tas žmogus būtų nusinešęs lavonėlį? Betgi jau sakėte, tarė ponė Danglar, kad turėtų įrodymą. Ne, ponė. Lavonų niekas nesaugo ištisus metus. Jis būtų jį to jau nunešęs tardytojui ir davęs parodymus, o juk taip neatsitiko. Tai kaip tuomet atsitiko? drebėdama paklausė Ermina. Atsitiko kažkas baisesnio, kraupesnio, rūstesnio mums. Matyt, kūdikis buvo gyvas ir žudikas jį išgelbėjo. Pone Danglar šiurpiai suriko ir nutvėrė Vilforo ranką. Mano kūdikis buvo gyvas, tarė ji. Jūs užkasėte mano kūdikį gyvą? Jūs nebuvote tikras, kad jis miręs ir vis tiek užkasėte? Pone Danglar įsitiesė ir atsistojusi prieš karališkai prokurorą, spausdama plonais pirštais jo rankas, ko negreismingai žiūrėjau į jį. Ką aš galiu žinoti, juk aš tik spėju, atsakė Vilforas, o sustingęs jo žvilgsnis rodė, kad tas stiprus žmogus stovi ant nevilties ir beprotybės slengščių. Mano kūdikis, mano vargšas kūdikis, sudėjavo baronienį, krito į kreislą ir nosinę užsidengė burną, stengdamasi nuslopinti raudą. Vilforas atsipeikėjo ir suprato, kad norėdamas nukreipti nuo savo galvos susitvengusią motiniškos meilės audrą, turi užkreisti ponę Danglar baimę, kuri jį kamavo. Jūs suprantate, kad jeigu tai buvo, tai mes žuvę, paaiškino jis, stodamasis ir eidamas prie baronieniais, kad galėtų kalbėti dar tyliau. Tas vaikas gyvas, kažkas žino, kad jis gyvas, kažkas turi savo rankose šitą paslaptį. Montekristas prie mūsų pasakojo apie iškastą kūdikį, nors jo ten jau nebuvo, taigi jis žino tą paslaptį. Dieve teisingasis, čia tavo kerštas, sušnipždėjo ponė Danglar. Užuot atsakęs, Vilforas tik sureumojo. Bet vaikas, kur vaikas, spyrėsi motina. Kaip aš jau ieškojau, tarė Vilforas, gražydamas rankas. Kiek kartų šaukiau jį ilgomis nemigo naktimis – Aš troškau turėti karališkus turtus, kad iš milijonų žmonių galėčiau nupirkti jų paslaptis ir rasti tarp jų savoje. Pagaliau kartą, kai šimtą įsykį ėmiau kastuvą, šimtą įsykį paklausiau savęs, ką tas kursikėtis galėjo jam padaryti. Juk vaikas našta bėgliui, gal pastebėjęs, kad jis dar gyvas įmetė jį į upę. Negali būti, sušuko ponė Danglar, iš keršto galima nužudyti žmogų, bet negalima ramiai nusviesti į upę kūdikiu. Gal, tarė Vilforas, jis nunešė jį į pamestinukų prieglaudą. Taip, taip, vėl sušuko baronienė, jis tik tai ten. Aš nubėgau prieglaudą ir sužinojau, kad tą naktį, naktį į rugsėjo 20-ąją, prie durų buvo paguldytas naujagimis. Jis buvo suvystytas į pusę plonos drobiais vystiklų. Vystiklas, matyt, samoningai buvo perplėštas taip, kad tame gabale liko pusė baroniškos karūnos ir raidė N. Taip ir yra, taip ir yra, nudžiugo ponė Danglar. Visi mano skalbiniai buvo taip sužymėti. Nargonas buvo baronas, čia mano inicialai. Ačiū tau viešpatie, mano vaikas nemirė. Ne, jis nemirė. Ir jūs tai sakote? Nebijote, kad aš mirsiu iš džiaugsmų? Kur jis? Kur mano vaikas? Vilforas gūštelėjo pečiais. Ar aš žinau, tarė jis. Nejau manote, kad žinodamas verščiau jūs pamažu išgyventi visą tą jaudinimąsi, kaip daro dramaturgai ir romanistai? Deja, nežinau. Maždaug po šešių mėnesių atėjo kažkokia moteris, atsinešė kitą pusę to paties vystiklo ir pareikalavo kūdikio. Ta moteris pateikė visus įstatymų reikalaujimus įrodymus ir kūdikis buvo jai atiduotas. Jums reikėjo išklausinėti apie tą moterį, surasti ją. O ką aš jūsų manimų veikiau? Prisidengęs tardymų, paleidau jau pėdsakais pačius gudriausius seklius, labiausiai patyrusius policijos agentus. Susekė jos kelią iki šalono. Čia jūs pėdsakai dingo. Dingo? Taip, visam laikui. Pone Danglar klausėsi to pasakojimo ir kiekvieną naują faktą lydėjo čia atodusiu, čia ašarą, čia šūksniu. Tai viskas? Tarė ji. Tuo ir pasitenkinote? Ne, atsakė Vilforas, aš niekuomet nesilioviau ieškojęs, klausinėjęs, teiravęsis. Tiesa, paskutinius dviejus ar trejus metus buvau kiek atsipalaidavęs. Bet dabar vėl kipsiu ieškoti dar smarkiau, dar atkakliau negu pirmą. Ir rasiu, pamatysite, nes dabar mane skatina jau nesažiniai, o baimiai. Man rodos, tarė ponė Danglar, grafas Montekristas tikrai nieko nežino, nes jeigu žinotų, tai nesistengtų taip suartėti su mumis, kaip dabar stengiasi. Žmonių piktumas beribis, tarė Vilforas, nes jis didesnis už dievo mielą širdiškumą. Ar atkreipėte dėmesį į to žmogaus akis, kai jis su mumis kalbėjo? Ne. Ar jūs kada atidžiau jį esate stebėjusi? Žinoma, jis labai keistas ir tiek. Vieną mane nustebino. Per tuos nepaprastus pietus, kuriais jis mus vaišino, pats nieko nepalėtė, neparagavo nei vieno patiekalo. Taip, taip, tarė Vilforas, aš irgi pastebėjau. Jei būčiau žinojęs, ką dabar žinau, taip pat būčiau nieko nelietęs. Būčiau pamanęs, kad jis nori mus nunuodyti. Ir kaip matote, būtumėt suklydęs. Taip, žinoma. Bet patikėkite manimi, tas žmogus turi kitokių planų. Štai kodėl norėjau jūs įspėti, kad saugotumėteis visų, ypač jų. Pasakykite, toliau kalbėjo Vilforas, dar įdėmiau negu pirma žiūrėdamas į baronienę. Ar jūs niekam nepasakojote apie mūsų santykius? Niekam niekada. Atleiskite, kad esu įkyrus, jau švelniau prabilo Vilforas. Kai aš sakau niekam, tai reiškia niekam pasaulyje, suprantate? Taip, taip, labai gerai suprantu, rausdama atsakė baronienė, niekam niekada prisiekiu. Ar neturite įpročio vakarais užsirašinėti, ką darėte dieną, nerašote dienoraščių? Ne, mano gyvenimas eina taip tuščiai, kad aš pati jį užmirštu. Ar miegodama nekalbate? Miegu kaip kūdikis, argi neatsimenate? Baronienės veidą užliejų raudonis, o Vilforas mirtinai išbliško. Tiesa, vos girdimai sušnipždėjo jis. O kas toliau, paklausė baronieniai. Toliau, dabar žinau, kas man belieka daryti, pareiškė Vilforas. Nepraeis nei savaitė ir aš žinosiu, kas tas Montekristas, iš kur jis atsirado, ko nori ir kodėl jis mums pasakoja apie kūdikius iškasamus jau sode. Tuo žodžius Vilforas ištarė tokiu balsu, kad grafas būtų suvirpėjęs, jeigu būtų juos išgirdęs. Paskui jis paspaudė ranką, kurią baronienį vangė jam padavė ir pagarbiai palydėjau ją iki durų. Pone Danglar pasisamdė kitą fiakrą, atvažiavo juo iki skersgatvio, kurio kitame gale rado savo karietą ir ant pasaustais ramiai mėgantį vežėją. 32 skyrius Kvietimas Ta pačia diena maždaug tuo metu, kai ponė Danglar turėjo mūsų aprašytą pasimatymą karališkojo prokuroro kabinete, kelionės karietą įsuko į Helderio gatvę, įvažiavo pro 27 numerių pažymėtus vartus ir sustojo kieme. Karietos durelės atsidarė ir iš jos atsirėmusi į sūnaus ranką išlipo ponė de Morser. Alberas nulidėjo motiną į jos kambarius, paskui užsakė vonę, liepė pakinkyti arklius ir kamerdinerio perrinktas įsakė važiuoti į Elizėjaus laukus pas grafą Montekristą. Grafas sutiko jį kaip paprastai šipsodamasis. Keista, atrodė, kad niekas negali bent kiek giliau prasiskverbti į to žmogaus širdį ir protą. Tie, kurie bandė, jei taip galima pasakyti, smurtų prasiskinti kelią į jo vidų, atsitrenkdavo į neįveikiamą sieną. Morseras norėjo pulti prie grafų išskeistomis rankomis, bet jį pamatęs nejučiom jas nuleido. Ir nors grafas jam draugiškai šipsojosi, vos drįso paspausti jam dešinę. O Montekristas, kaip visuomet, tik palėtė jo ranką, bet nepaspaudė. Štai ir aš, brangus grafė, tarė Alberas. Labai malonu. Grįžau tik prieš valandą. Iš Diepo, iš Treporo, ak tiesa. Ir pirmiausia nusprendžiau aplankyti jūs. Labai malonu, pasakė Montekristas abejingo balsu, kokį būtų pasakęs ir bet kurią kitą frazę. Na, pasakokite, kas naujo. Kas naujo? Jūs klausėte to mane svetim šalį. Jūs manęs nesupratote. Aš norėjau paklausti, ar padarėte ką nors mano labui. Argi buvote pavedęs man ką nors padaryti? paklausė Montekristas, deidamasis susirūpinęs. Na, ką jūs, be reikalo apsimetate abejingas, tarė Alberas. Sako, esama tam tikro simpatijos ryšio, kuris veikia net per atstumą. Tai štai, trepore aš pajutau tokią elektros rovę. Gal jūs ir nieko mano labui nedarėte, bet vis dėlto bent pagalvojote apie mane. Nesiginu, tarė Montekristas. Aš tikrai galvojau apie jūs, tačiau magnetinis rovė kurios laidas aš buvau, prisipažįstu veikė nepriklausomai nuo mano valius. Argi? Papasakokite, kaip tai buvo. Labai paprastai pas mane pietavo danglaras. Šitai žinau, juk mudu su motute tam ir išvažiavome, kad nesusitiktume su juo. Bet jis pietavo su Andrija Kavalkančiu, tuo italų kunigaiščiu. Nereikia perdėti, Andrija vadina save tik tai Vikontu. Vadina save, taigi. Tai jis ne Vikontas, iš kur aš galiu žinoti? Jis pats save taip vadina, aš jį taip vadinu, kiti jį taip vadina. Todėl sakykim, kad jis ir yra vikontas. Jūs keistai samprotaujate. Taigi? Kas taigi? Pas jūs pietavo danglaras. Taip. Ir jūsų vikontas Andrija Kavalkantis. Vikontas Andrija Kavalkantis, markizas, jo tėvas, ponė Danglar, ponas Devilforas žmona, žavingiai jaunikaičiai ponai Debre, Maksimilianas Morelis, Ir kasgi dar, palaukite, ak taip, šato Reno. Kalbėjote apie mane? Nei žodžių. Jo blogiau? Kodėl? Man rodos, jeigu jūs pamiršo, tai nejučiom išpildė jūsų pageidavimą. Brangus grafė, jeigu apie mane nekalbėjau, vadinasi, apie mane daug galvojau, o šitai stumė mane į neviltį. Argi jums ne vis tiek, jeigu panelės danglar nebuvo tarp tų, kurie apie jūs galvojo čia? Ak tiesa, ji galėjo apie jūs galvoti namuose. Dėl šito aš ramus, jeigu ji ir galvojo apie mane, tai tikriausiai taip, kaip ir aš apie ją. Kokia jaudinanti simpatija, tari grafas. Vadinasi, jūs vienas kito nekenčiate? Matote, kalbėjo Morseras, jeigu panelį danglar pasigailėtų mano kančių, kurių aš visai nepatiriu dėl jaus ir sutiktų man už jas atlyginti be vedybinių pančių, dėl kurių susitarė mūsų šeimos, tai aš būčiau labai patenkintas. Žodžiu, aš manau, kad panelė Danglar būtų žavinga meilužiai, bet žmonos vaidmeniui velniai rautų. Jūs neblogos nuomonės apie savo būsimą žmoną, nusijuokė Montekristas. Na taip, čia truputį grubiai pasakyta, aišku, bet užtat teisingai. Šitos svajonės negalima paversti realybę ir tam tikram tikslui pasiekti reikia, kad panelį Danglar pasidarytų mano žmoną, Kitaip tariant, gyventų, galvotų, dainuotų šalia manęs, rašytų eilėrašius ir skambintų per dešimt žingsnių nuo manęs ir šitaip visą gyvenimą. Vien apie tai pagalvojus man darosi baisu. Su meiluže, brangus grafė, galima įsiskirti, bet žmona povelniukas kita. Su jie jūs surištas visam laikui, nesvarbu, ar būtumėte arti jūs ar toli, o būti visą laiką surištam su panelė danglar, kad ir iš tolo – Vien apie tai pagalvojus šiurpas krečia. Sunku jums įtikti, Vikonte. Taip, nes aš dažnai svajoju apie tai, kas neįmanoma. Apie ką? Rasti tokią žmoną, kokią rado mano tėvas. Montekristas išbliško ir pažvelgė į Alberą, žaisdamas porą puikių pistoletų ir vikriai paukšėdamas jų gaidukais. Ar jūsų tėvas buvo labai laimingas? paklausė jis. Grafė, jūs žinote, kokia mano nuomonė apie motiną. Ji angelas. Pažiūrėkite į ją. Ji vis dar graži, protinga, geresnė negu bet kada. Mes ką tik buvome trepore. Dažniausiai sūnui lydėti motiną vadinasi rodyti jai atlaidų mandagumą arba atlikti sunkia pareigą. O aš su ja praleidau keturias dienas ir atvirai pasakysiu, jaučiuosi laimingesnis, žvalesnis ir poetiškiau nusiteikęs – negu kad būčiau nusivežęs į Treporą karalienę Mab arba Titaniją. Tokia tobulybė gali stumti neviltį. Klausydamas jūsų, ne jokais įsigeisi likti viengungis. Čia ir visa bėda, kalbėjo Alberas. Žinodamas, kad pasaulyje esama tokių visais atžvilgiais puikių moterų, aš ir nesiveržiu vesti panelę danglar. Gal pastebėjote, kad žmonių egoizmas mėgsta skaiščiausiamis spalvomis nudažyti tai, kas mums priklauso. Marle arba fosenovi trinoje spindintis deimantas darosi dar gražesnis, kai pereina mūsų nusavybė. Bet jeigu jūs įsitikinsite, kad esama dar grinesnių deimantų, o jums visuomet teks žiūrėti į blogesnį, ar įsivaizduojate, kokie tai bus kankinį? Kiek tuštybės, sumurmėjo grafas. Štai kodėl aš šokinėsiu iš džiaugsmų tą dieną, kai panelė Eženys supras – kad aš esu tik menkas atomas ir turiu gal mažiau šimtų tūkstančių frankų negu ji milijonų. Montekristas nusišypsojo. Aš galvoju ir apie kitą išeitį, toliau kalbėjo Alberas. Francas mėgsta ekscentriškus dalykus ir aš pabandžiau priversti jį įsimylėti panelę Danglar. Parašiau jam keturis laiškus, vaizduojančius ją kiek įmanoma labiau viliojančiomis spalvomis. Bet į visus jis ramiai atsakė – Tiesa, aš ekscentrikas, tačiau netoks, kad laužyčiau duotą žodį. Štai ką reiškia pasiaukojantis draugas. Perša kitam žmonas moterį, kurią pats norėtų turėti tik kaip meilužę. Alberas nusišypsojo. Beje, tarė jis, mūsų mielas Francas jau grįžta, bet jums tai nesvarbu. Jūs jo rodos nemylite? Aš? Nustebo Montekristas. Iš kur jūs ištraukite, brangus Vikonte, kad aš jo nemyliu? Aš visus myliu. Kartu su visais ir mane? Ačiū. Nepainiukite savokų, atsakė Montekristas. Aš visus myliu taip, kaip Dievas liepia mylėti savo artimą, krikščionišką meilę. O iš visos širdies nekenčiu tik vieno kito, bet grįžkime prie Franso Depine. Sakote, jis parvažiuoja? Taip jį iškvietė ponas de Vilforas. Regis, jam taip pat knėti greičiau ištekinti panelę Valentiną, kaip Danglarui savoje eženį. Taip matyt, nelengva turėti suaugusią dukterį. Tėvui kyla karštis ir pulsas muša 90 kartų per minutę, kol jis jos atsikrato. Bet depine, matyt nepanašus į jūs, jis kantriai pakelia savo negandą. Kur ten? Francas rimtai žiūri į santuoką, jis dėvi baltus kaklaraišius ir jau šneka apie šeimą. Bet o Vilforams jis jaučia didelę pakarbą. Ir man rodos pelnyta. Turbūt Vilforas visuomet buvo laikomas griežtų, bet teisingų žmogumi. Ačiū Dievui tarė Montekristas, pagaliau atsirado nors vienas žmogus, apie kurį jūs kalbate ne taip, kaip apie vargšą danglarą. Gal dėl to, kad man nereikia vesti jo dukters, juokdamasis atsakė Alberas. Mano brangusis, tarė Montekristas, jūs sergate nepaprastu išpuikimu. Aš? Taip jūs. Nagi, paimkite cigarą. Mielai, kodėl jūs taip manote? Ogi todėl, kad taip aršiai ginateis ir maištaujate prieš panelę danglar. Kam to reikia? Leiskite įvykiams vystyti savaime. Gal visai ne jūs pirmas atsijimsite savo žodį. Šit kaip, išplėtė akis Alberas. Po šimts pypkių jūsų gisurišto nesutuoks, bet klausykite, Vikonte. Paklausė Montekristas jau kitokiu balsu. Jūs rimtai norite nutraukti sužadėtuves? Duočiau už tai šimtą tūkstančių frankų. Jeigu taip, tai džiaukitės. Danglaras pasirengęs duoti dvigubai, kad tik pasiektų tą patį tikslą. Argi, kokia laimė, tarė Alberas, bet jo veidų šmeistelėjo vos pastebimas apmaudų šešėlis. Vadinasi, brangus grafė Danglaras turi tam kažkokių priežasčių? Štai kur jūsų puikybė ir egoizmas. Žmonės visada taip. Kitus savimeilę pasiryžę kirviu kapoti, o kai jų pačių savimeilė, kas baksteli adatėlę, tuoj ima klykti. Ne, bet man atrodė, kad Danglaras turėtų žavėtis jumis tiesa – Bet, kaip žinoma, danglaro blogas skonis ir jis dar labiau žavisi kitu. Kuogi? Aš nežinau. Stebėkite, žiūrėkite, nepraleiskite pro ausis užuominų ir viską kreipkite savo naudai. Taip suprantu. Klausykite, motina, ne, greičiau, tėvas ruošia pokylį. Šiuo metu laiku? Vasaros pokyliai dabar madingi. Jeigu jie ir nebūtų madingi, užtektų grafieniai panorėti ir jie pasidarytų madingi. Neblogai pasakyta. Suprantate, tai grinai paryžietiški pokeliai. Liepos mėnesį Paryžiuje lieka vien tikri paryžiečiai. Ar jūs negalėtumėte pakviesti ponus Kavalkančius? Kada bus pokelis? Šeštadienį. Majoras Kavalkantis tada jau bus išvykęs. Bet sūnus lieka, gal jie atsivežtumėte? Klausykite, Vikonte, aš jau visai nepažįstu. Nepažįstate? Ne. Pirmą kartą pamačiau prieš tris ar keturias dienas ir visiškai už jį neatsakau. Bet juk jūs jį priiminėjate, aš kas kita. Man jį rekomendavo vienas garbingas abatas, kuris irgi gal buvo kienų apgautas. Pasikvieskite jį pats ir tiek, o man nepatogu. Jeigu staiga įsivestų panelę danglar, jūs mane apkaltintumėte savadavimu ir užsimanytumėte su manimi kautis. Pagaliau dar nežinia, ar aš pats būsiu. Kur? Jūsų pokelyje. Kodėl? Pirmiausiai, jūs manęs dar nekvietėte. Aš ir atvykau jūsų kviesti. O, jūs labai malonus, bet nesu tikras, ar turėsiu laiko. Aš jums pasakysiu vieną dalyką ir jūs tikiuosi, paukosite savo reikalus. Sakykite, mano motina jūs labai prašo. Grafienė de Morser? Krūptelės paklausė Montekristas. Turiu pasakyti, grafė, kad motutė atvira su manim. Jeigu jūs nejutote virpant simpatijų stygų, apie kurias jums kalbėjau, tai vien todėl, kad jų neturite, nes visas keturias dienas mes tik apie jūs ir šnekėjomės. Apie mane? Iš tikrųjų, jūs mane jaudinate. Kągi tai suprantama, jūs neįminta myslė? Nejaugi ir jūsų motina mano, kad aš myslė. O aš laikiau ją per daug protingą tokiam vaizduotai žaidimui. Tikrai, brangus grafė, myslė visiems, taip pat ir mano motinai. Visų pripažinta, bet niekinu neįminta myslė – Taigi galite būti ramus, motina tik stebisi, kad jūs toks jaunas. Kaip grafienė G laiko jūs lordu Rutvenu, taip mano motina širdies gilumoje, manau, laiko jūs Kaliostru arba Sen Žermenu. Pirmas iki nuvažiavęs aplankyti ponios de Murser, galutinai ją tuo įtikinkite. Tai jums nebus sunku, nes jūs turite Kaliostro filosofinį akmenį ir Sen Žermenų išmintį. Dėkoju, kad perspėjote, nusišypsojo Montekristas. Stengsiuosi pateisinti visas prielaidas. Tai atvyksite šeštadienį? Taip, nes to prašo ponė de Morser. Labai malonu. O Danglaras? Jis jau gavo trigubą kvietimą, tėvas tuo pasirūpino. Stengsimės privilioti ir didįjį Dageso poną de Vilforą, bet vilties maža. Patarliai sako, kad vilties niekada nereikia nustoti. Ar jūs šokate grafę? Aš? Taip, jūs. Kas čia būtų nustabaus, jeigu šauktumėte? Iš tikrųjų, kol žmogus nepersiriti per ketvirtą dešimtį, ne, nešoku, bet mėgstu žiūrėti, kaip kiti šoka. O ponė Demorser šoka? Taip pat ne. Jūs pasišnekučiuosite į taip trokštą su jumis pasikalbėti. Tikrai? Garbiais žodis. Turiu pasakyti, kad jūs pirmas žmogus, kuriuo mano mama taip susidomėjo. Alberas pasiėmė skrybelę ir atsistojo. Grafas jį išlydėjo. Aš apgailestauju, tarė jis, laikydamas svečią prieš kambaryje. Ko? Kad buvau nekuklus. Nereikėjo man kalbėti su jumis apie danglarą. Na ir kas, dar daugiau, dar dažniau apie jį kalbėkite ir visada taip pat. Puiku, jūs mane nuraminote. Beje, kada grįžtate pinę? Už penkių ir šešių dienų. O kada jo vestuvys? Kai tik atvažiuos ponai desenmeranai. Atvežkite jį pas mane, kai grįž, Nors jūs ir tikinate, kad aš jo nemyliu, bet iš tikrųjų džiaugiuosi jį matydamas. Klausau, jūsų įsakymas bus įvykdytas. Iki pasimatymų. Šeštadienį taip. Aišku, juk daviau žodį. Grafas nulidėjo Alberą akimis ir pamojavo jam ranką. Šiam sėdusi fajetoną Montekristas atsigrėžė ir pamatė Bertučijų. Na kaip, paklausė grafas. Ji buvo teisme, atsakė ekonomas. Ar ilgai ten užtruko? Pusantros valandos o paskui nuvažiavo namo, tiesiai namo. Taip. Dabar, brangus Bertučiai, jau tari grafas, patariu jums važiuoti į Normandiją ir pasidairyti sklypo, apie kurį kalbėjau. Bertučijus nusilenkė, o kadangi jo paties norai atitiko gautą įsakymą, tai jis išvyko dar tą patį vakarą. 33 skyrius. Žinių rinkimas. Ponas Devilforas ištesėjo pažadą duotą poniai Danglar, o svarbiausiai savo ir pamėgino įsiaiškinti, kaip grafas Montekristas sužinojo namo Otejyje istoriją. Ta pačią dieną jis parašė kažkokiam deboviliui, buvusiam kalėjimų inspektoriui, vėliau paaukštintam ir gavusiam vietą slaptoje policijoje. Tas paprašė poros dienų, norėdamas tiksliai sužinoti, iš ko būtų galima gauti reikiamų žinių. Praėjus dviem dienom Vilforas gavo tokį raštelį asmuo, vadinamas grafu Montekristo, yra artimai pažįstamas su lordu Vilmoru, turtingu užsieniečiu, kuris kartais pasirodo Paryžiuje ir šiuo metu yra čia. Taip pat jį pažįsta abatas Buzonis, Sicilijos kunigas, gerais darbais labai pagarsėjęs rytuose. Tada Vilforas davė įsakymą kuo greičiau surinkti apie abu svetim šalius tikslę informaciją. Kita vakarą jo įsakymas buvo įvykdytas ir štai ką jis sužinojo. Abatas atvyko į Paryžių tik vienam mėnesiui ir gyvena už švento Sulpicijaus bažnyčios mažame dviejų aukštų namelyje. Name iš viso keturi kambariai, po du kiekviename aukšte. Jis vienas nuomoja visą namelį. Apačioje yra valgomasi su stalu keidėmis ir riešutmedžių indauja, taip pat lentelėmis iškalda svetainį, baltais dažyta, be puošmenų, be kilimo ir sieninių laikrodžio. Iš visko matyti, kad abatas tenkinasi tik tuo, kas būtina. Tiesa, daugiausia laiko abatas praleidžia antrų aukštų svetainėje. Šita svetainė, arba greičiau biblioteka, visa užversta teologinėmis knygomis ir pergamentais, kuriuose, pasak jo tarno, abatas užsikasa ištisiems mėnesiams. Tarnas apžiūri lankytojus pro mažą langelį durise ir jeigu jų veidas jam nepažįstamas arba tiesiog nepatinka, tai jis atsako, kad ponų abatų Paryžiuje nėra. Daugelis tuo pasitenkina, žinodami, kad abatas dažnai keliauja ir kartais tose kelionėse užtrunka labai ilgai. Pagaliau abatas namie ar ne, Paryžiuje ar kaire, jis visą laiką šelpia vargšus ir pro langelį durise tarnas šeimininko vardu be poliovos dalyje išmalda. Šalia bibliotekos yra miegamasis. Be užuolaidų, lova, keturi kryslai, geltonų utrechtų aksumu apmušta kanapa ir klaupka – Tai visi jo baldai. Lordas Vilmoras gyvena Sen Žoržo fontanų gatvėje. Tai vienas iš anglų turistų, kurie visą savo turtą eikvoja kelionėms. Jis nuomoja butą su baldais ir praleidžia jame 2-3 valandas per dieną. Retkarčiais pernakvoja. Vienas iš jo įgeidžių – niekada nekalbėti prancūziškai, nors žmonės tikina, kad ta kalba jis rašo be priekaištų.